Kimsa kaj capítulo. Manajudio kaj kunamampas Pablopa Manta Ñuqa Pablom raiko preso kachkani, manajudio kaj kunapa allannikichikpaq. Yachankichikñachusmi Dios favoreciwaspa hamkunaman Kamachivas Dios merejsichiwarqa Caj kunata. Chaykunamantaqa ñawpaqtaraqmi asllatapas qillqamurqaykichikña. Chayta lispaykichikmi kwintata kuna Cristumanta paqasqa kaqkuna yachasqayta. Kaykunataqa ñawpaq tiempopi kunamanga, Dios manam riqsichirqachu. Kunanmi ichaqa apostol apostolninkunaman hinaspa paymanta willakuqkunaman espirituntakama rexichin. Pakasha kaqkunaqa kayma. Jesucristo manta alguien noticiawanmi, mana judio kajkuna judio kunapa herencia chasquijmasen ñarikurerun. Paikunawan, hukllaña con Cristo Jesús promesa pa promesan carunco. karunko. a ti ninguan Dios churaykuwarqa Jesucristo manta allin noticiakunata willakunaypaq. Llapayan manta mana balejpaq ipas mi Dios kuarja mana judío Kajkunaman Cristumanta hatun valorniyuq paqasqa allin noticiata Mapas Tukuy Dios mi Diosmi manta puni kikillanpaq waqaychakusqanta yachaykachiwarqa. Paqasqa Chainapi kunawarqa llapallanman atini Chaynapi maltukunapi muna hinaspa kunapas? Iñikkunata y huñunasqata hawaspanku DIOS ninchik mana y atina DIOS señor ninche ñawpaqmantapuni ima ninchi Señorninchik Jesucristuwan rurarqa. dios manga Diosmanga SUIKUNCHIK asuykunchik mana manchakuspa. Chaynaqa hamkunarayku ñakarisqaywanqa amaya hukman yaruychikchu. chayqa aswanraq alabakunaykichikpaqmi. Kristupa kuyawasqanchikmanta. Chayraykum qunqurakuykuspay Dios taytanchikta mañakuchkani. Paypa sutintam apan hanak pachapi llapallan kajkunapas, chaynataq kay pachapi llapallan kaqkunapas. tamanya mañakuchkani, hatu hatun kayninman hina espiritumpa tiyninwan sunquykichikta kalpanchanampak. Chaynapim confiakuptikichik pi Cristo kanqa, hinaptinmi allin sapichakusqa hina, hinaspa ukunigpi simientasqa hina, kuyanakuypi takyankichik. inihkunawan Kuska, iñiqkunawan kusqa, pa kuyawasqanchikta intintinaykichikpaqpas. Paypa tu tupuita atiptinchikpas kanman, maina anchuch, maina larguch, Mayna ukuch hinaspa mayna hatuncha. Mañakuchkanitaqmi imawanpas mana tupachiy atina Cristupa kuyakuyninta yachanaykichikpaqpas chaynapi Dioswan juntasqa kanaykichikpaq. Chaynaqa Dioslla taya hatunchasun. Payllam ñuqanchikpiqa atiyninwan ruran, mañakusqanchikmantapas, hinaspa piensasqanchikmantapas, aswan limparich kaqtaraq. Llapalang inihkunaya, e Jesucristo raiko Dios ta tahatunchason, wiña wiñaypaj.